Sigo vivo, nadie más que yo puede hacer lo mismo que yo. Camino con dinero en el bolsillo, pero sigo humilde pero cotizado. Wow, wow, wow, no he cambiado. Sigo humilde pero cotizado. Wow, wow, wow, no he cambiado. Y sigo aquí en mi barrio privado Sigo humilde pero codizado Guau, guau, guau, no he cambiado. Sigo tranquilo, chilindro de guaguas en la marquesina y tú me las he buscado en la cabina. No tengo que josear los aguacates para engancharme los quilates, manín. Oye, El cuarto atrás de todo esto disparate. No hay diamantes en la nuca, no pido champán ni juca. Ah, ah. En mis bolsillos son de todos los patos, Lucas. Vigilancia, que ustedes se duermen en la sustancia. Y me vuelta para atrás después de que estés en la ambulancia le Butón y Ferragamo. No hay que roncar, tú sabes, es los números que te mandamos chippy, todo el día en chancleta como los hippies. Pero con tickets pa' comprar todas las libras de creepy. Rompe el fili, bota las cachispas y taricas Te mando a que te roceen el negocio, las avispas de sabana abajo. Los panas míos y los panas de ellos se montan a parrandear con los palos, se los camellos. El príncipe, el el celebelium, el hueca, el cero hueso, el Me llevo la toalla, y en el bultito hecho la metralla, dos cepillos, porque si me encuentro a uno a los corillos, le voy a volcar el carro de día en pleno luquillo, me hice boom, bye, bye, maricón, bajo él, un fuletazo andando en el carro de tu mujer, yo tengo mil mujeres, tú apretas pa' mis incesterías. les pago la luz, el cable y me guardan las almas mías, the improtect, I got it, the 45, I got la casa tú a nombre José la Suárez, el princi el empresario sin tener los puntos, tengo más dinero que todos estos bichos de dime quién puede con el blancanieve la dijera, Los apalmen en palguera, los pisos todos en madera. Brincando del aeropuerto hasta el avión y en los hoteles. Que para descanselele, aquí tu hermanito fiel el príncipe. Ok, one, two, testing. este the slow el príncipe. O'Neal. Game over, motherfuckers. Sigo vivo. Nadie más que yo puede hacer lo mismo que yo. Camino con dinero en el bolsillo, pero sigo humilde pero cotizado. Wow, wow, wow, no he cambiado. Sigo humilde pero cotizado. Wow, wow, wow, no he cambiado. Y sigo aquí en mi barrio activado. Wow, wow, wow, no he cambiado. Sigo humilde pero cotizado. La con es imposible llegar. El Prince, el pricing, el pricing, <laughs> Oh, el cerebro, mother My el mueca. That's my main man, homeboy. You better respect, you better recognize. Little Wizard. That's the number one producer. Worldwide, motherfucker. motherfucker. Echo the lab. The street king. on gue, on il, on gue.